Հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 35 անգամ։ Ադրբեջանն անկանխատեսելի հակառակորդ է։ Հանրապետությունում շարունակվում են սահմանադրության նախագծի հանրային քննարկումները։ Հայաստանը հանդես է գալիս Երևանի եւ Բաքվի միջև թեժ գիծ ստեղծելու օկտին։ ԼՂ վարչապետը կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ տնորենին։ Այսօր ուսանողների միջազգային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 16-ի լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 35 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 270 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 16-ին ստորագրել է հրամանագիր 2017 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Ըստ հրամանագրի 2017 թվականի հունվար ամսում կանցկացվի ԼՂ Արական սեռի այն քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զմերային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրանում է մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, ինչպես նաև այն քաղաքացիների, որոնց նախկինում տրված Սպարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքը դադարել է մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հրամանագրի համաձայն 2017 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին կզորացրվեն օրենքով սահմանված ժամկետում Պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցած զինծառայողները։ Սահմանին իրավիճակը լարված է։ Ադրբեջանում լայնամասշտաբ զորավարություններ են անցկացվում, իսկ ցանկացած զորավարություն իր հետ բերում է լարվածության աճ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանն անկանխատեսելի հակառակորդ է։ Մենք կառուցում ենք մեր աշխատանքը հաշվի առնելով այդ հանգամանքը։ Ադրբեջանն անկանխատեսելի է ոչ միայն իր ներքին, այլ նաև արտաքին քաղաքականությամբ։ Երկիր, որն ունի 21-րդ դարին եւ մեր տարածաշրջանին անհարիր հռետորաբանություն եւ քարոշություն, երկիր, որն ընտրել է ճշնամիներ ստեղծելու եւ այդ ճշնամիների վրա սեփական քաղաքականությունը կառուցելու մոտեցում։ Հետևաբար այդ տիպի երկրից պետք է սпасել ամեն ինչ, թե գիտակցված, թե վերահսկողության թուլացման արդյունքում սրումներ եւ լարումներ։ Մենք դրան պատրաստ ենք, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Ես հանդես եմ գալիս Երևանի եւ Բաքվի միջև թեժ գիծ ստեղծելու օկտին, Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում իրադարձություններին օպերատիվ արձագանքելու համար։ Այս մասին Ռուսաստանն այսօր միջազգային տեղեկատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելովի հետ հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կարելի է թե դա օգուտ բերի, եթե օպերատիվ արձագանքենք իրադարձություններին։ Ենթադրենք շփման գծում ինչ որ մեկը կրակում է, եւ մեր տեղեկություններով ադրբեջանցիներ են կրակում, ես լսափողը վերցնում, զանգահարում եմ ադրբեջանի նախագահին եւ ասում եմ կրակում եմ եւ նա իսկապես ստուգում է, ասել է Սարգսյանը։ Նախագահի խոսքով ինքը դեմ չէր լինի Երևանի եւ Բաքվի միջև այդպիսի թեժ գծի ստեղծմանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, երեք հանրապետությունում նշվել է Արցախի հերոս ոսկե արծիվ Շքանշանի ասպետ Ռոբերտ Աբաջանի ծննդյան 20-ամյակը։ Ասկերանի շրջանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան դպրոցում կազմակերպված հուշ ցերեկույթը եւս նվիրված էր 19-ամյա հերոսի հիշատակին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Ներկաները 1 րոպե լրությամբ հարգեցին Արցախյան ազատամարտում եւ Խարորյա պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակը։ Ողջույնի եւ բացման խոսքով հանդես եկավ միջոցառման կազմակերպիչ Գայանե Հայրյանը։ Հայկական զինված ուժերի պատմության մեջ առաջին անգամ Արցախի հերոսի կոչում շնորհվեց կրծեր սերժանտի։ Այդ կրծեր սերժանտը 19-ամյա Ռոբերտ Աբաջյանն էր։ Նա դարձավ թվով 24-րդը, ով արժանացավ մեր հանրապետության բարձրագույն կոչման, ինչպես նաև տվյալ տիտղոսի ամենաերիտասարդ կրողը։ Դա աստված մեր հերոսները բարձրագույն կոչումների արժանանան կենթանության օրոք եւ Արցախ աշխարհում հարատև խաղաղություն հաստատվի, ասաց Գայանե Հայրյանը դահլիճում քարլարություններ։ Մեծադիր նկարից ներկաներին իր պայծառ եւ երկնագույն աչքերներ ուղղել հավերժ 19-ամյա հերոսը։ Նրա աչքերում խաղաղություն եւ բարություն, իսկ խորաթափանց հայացքում այնքան չասված խոսքեր, անկատար երազանքներ կային։ Դպրոցականները ներկայացրեցին Ռոբերտ Աբաջյանի կարճ, սակայն իմաստալից կյանքի հերոսական դրվագները։ Նրանց ասմունքն առլեցուն էր վրեժից ասումով, որը յուրօրինակ երթում էր Արցախը չտալ ոչ ոքի, իսկ Թշնամին պիտի իմանա, որ իր դեմ կանգնած է քաջ տղաների մի անպարտ բանակ, ով պատրաստ է արժանի հակահարված տալու ցանկացած պահի։ Աշակերտները գլուխ էին խոնարում հերոս տղաների հիշատակի արչև եւ համոզմունք հայտնում, որ իրենք են լինելու նրանց կիսատ թողած գործի շարունակողը։ Կապիտան Արմենա Կուրֆանյանը, ժամկետային զինծառայողներ Ռոբերտ Աբաջյանը, Քյարամ Սլոյան, Անտրանիկ Զոհրաբյանը քաջագործություններով բազում ծերունդներ են դաստիարակվելու։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂ նախագահային առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները համանդրության նախագծի հանրային քննարկումները 3 շարունակել են Շուշի քաղաքում։ Համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ ԼՂ Գերագույն դատարանի նախագահ Նարինե Նարիմանյանը նշել է, որ գործող համանadrությունն անցած 10 տարիների ընթացքում ապացուցել է իր կենսունակությունը, սակայն հանրային կյանքի նոր իրողությունները, ինչպես նաև պետության անվտանգության եւ առաջընթացի ապահովման նոր հրամայականները թելադրում են համանadrական բարեփոխումների անհրաժեշտություն։ Ներկայացնելով նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները, նա ընդգծել է, որ եթե գործող համանadrությամբ մարդու իրավունքներն ու ազատություններն են ճանաչվում որպես բարձրագույն արժեք, ապա նախագծով հենց մարդն ինքն է ճանաչվում որպես բարձրագույն արժեք։ Մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները պատասխանել են նաև ներկաներին հոզող հարցերին։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը նոյեմբերի 16-ին կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ տնորեն Կոմիտաս Կարապետյանին։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը նշել է, Գործարարության նոր տնօրենն ուժային տարբեր կառույցներում աշխատանքի մեծ փորձ ունի, համոզմունք հայտնելով, որ նա իր գիտելիքներն ու հմտություններն առավելագույնս կկիրառի համակարգի հետագա զարգացման նպատակին։ Վարչապետի խոսքով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության արդեն նախկին տնօրեն Արթուր Հարությունյանը հանրապետության նախագահի որոշմամբ ծառայությունը կշարունակի պաշտպանության բանակում։ Կառավարության ղեկավարն այդ առումով ընդգծել է, որ կայացված որոշումները վերաբերում են ոչ թե զուտ պաշտոնների փոփոխություններին, այլև առաջին հերթին հաշվի առնվել նրանց ծառայողական արեստաբաժությունը եւ մեծ են սպասելիքները, որ այդ ոլորտներում նոր առաջընթաց կապահովվի։ Բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային խնդիրները շարունակում են մնալ կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Նման ընտանիքներին բնակարաններ տրամադրելու ծրագրին աջակցում են տարբեր հիմնադրամներ, բարեգործներ։ Բելալալանի ռեպորտաժը Բնակարանային հարցը առաջնահերթ խնդիր է մնում հատկապես վերաբնակեցվող շրջաններում 2015-ից 16 թվականները Քաշաթաղի շրջանի համար նշանավորվեց նորակառույց տների ու շենքերի բնակարանամտով։ Հերթականը Բերտի գյուղում էր։ Մեկ հարկանի տունը, որ հատկացվել է բազմազավակ ընտանիքին, կառուցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Սա ավարտին հասցրած ուտներից մեկն է կառուցման փուլում են եւս մի քանի տներ տեղեկացնում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շինարարության գծով մասնագետ Հակոբ Գյուլգյուլյանը ներկայությամբ կառուցում է Ղարաբաղի տարածքում 28 բազմազավակ ընտանիքների համար բնականներ, որից 8-ը արդեն ավարտված են, կահավորված են, 6-ը արդեն ավարտական փուլում են, մնացածում դեռ շինարական աշխատանքները շարունակվում են, կավարտեն չև տաղը վերջ։ Բերտիկում բնակարանամուտ նշող տանտերը Սամվել Անտոնյանն է, Վեծավակի հայրը։ Վերաբնակեցվող Բերտիկի առաջին բնակիչներից է այսօրվան սпасել է գրեթե 20 տարի, որ เป զի ինչ որ չափով թեթևանան հոգսերը, առաջին հերթին կենցաղային խնդիրների հետ կապված։ Ես բնակարանը իմ երեխաների համար երազ էր։ Այստեղ ապրելը արդեն չէին պատկերացնում։ Կարելի ասել դրախտի մեջ ենք։ Նոր տունը ամբողջովին կահավորված է կենտրոնական ջերուցմամբ, իսկ տանտիրուհու համար ամենից կարևորը խոհանոցն է, որը Արմենուհի Անտոնյանի խոսքով ոչ մի կերպ հնարավոր չի համեմատել նախկինում ունեցած խոհանոցի հետ։ Մենք ապրում ենք հողետան մեջ, մի սենյակի մեջ, կուխնյա էր, քնելու տեղ էր, հաց ուտելու տեղ էր, այդ մի տեղն է։ Հողոտ տուն։ Ես շատ շնորհակալ եմ հիմնադրամից, որ ամբողջ կյանքում աշխատենք չեն կարողանա որովհետև շատ դժվար է։ 6 երեխեն, հատկապես որ դպրոցական են 5-ը։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր գունագեղաշունն իր ողջ հմայքով Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզում էր։ Փոքրիկները հրաժեշտ տվեցին աշնանը, պատմում է Վարսիկ Խարությունյանը։ Թեև աշնան վերջին ամիսն է, բայց աշունը դեռ իր կայացման իրավունքների մեջ է։ Արևոտ օրեր, երբ նրանք տերևներ, ոսկեզոծ գույներ, իսկ այգիներում աշնանային հրաշք գունախաղ է։ Շքեղ աշունն ավելի է գեղեցկացել Ստեփանակերտի համար 1 մանկապարտեզում։ Ոսկե աշնան հանդես էր։ Տոնական երաժշտություն, երկու պար, աշնան թեմային վերաբերող բանաստեղծություններ, իսկ համահունչ զարդարված դալիճը գույնզգույն տերևներով միջոցառմանն էլ ավելի էր տոնական տեսք հաղորդում։ Երկող, ասմունքող, պարող երեխաները բոլորին ապարգևեցին տոնական դրամատրություն։ Մանկապարտեզի տնօրեն Ժաննա Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնելով փոքրիկներին նշեց. տարվա ամենաբարձ ներանք, տարվա ամենայուրահատուկ եղանակն։ Եվ կարելի ասել, ընդհանրապես հանդեսները կատարված աշխատանքի արդյունքները։ Նրանք շատ գեղեցիկ գովերքել են աշունը, ցույց են տվել նրա առատությունը, նրա մտքերը բանջարում։ Եվ ցանկանանք նրանց ամենագլխավորը առողջություն, երջանկություն, խաղաղություն, թող մեզ ընդունեն երկիրը միշտ լինի խաղաղ։ Մեր սրտերն էլ միշտ լինեն ուրախ։ Մեր բարիկները ամբողջ մեծան ու տեր դառնան մեր այս աղքատ աշխարհը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր ուսանողների միջազգային օրն է։ 1946 թվականին ուսանողների համաշխարհային կոնգրեսը նոյեմբերի 17 ուսանողների միջազգային օրը հռչակել՝ ի հիշատակ չեխ հայրենասեր ուսանողների։ Տոնը նշում են աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Եվ չնայած տոնական միջոցառումների ծրագրերը տարբեր են, այնուամենայնիվ այն մեծ տարածում ունի ուսանող երիտասարդության շրջանում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում նույնպես տոնը սովորաբար հավուր պատշաճի է նշվում, բայց այսօր Արցախցի ուսանողի երազանքները երկրի սահմանների անառիկության հետ է կապված։ Վիկտորիա Կասյանը, ով երրորդ կուրսի ուսանողուհի է, համոզված է, որ մեր վաղվա օրվա ապահովությունը նաև իրենց որակյալ գիտելիքներից է կախված։ Ուզում եմ շնորհավորել այս երիտասարդ եւ գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Ուզում եմ ցանկանալ բոլոր ուսանողներին, որպեսզի իրենց ուսանողական տարիներին ձեռք բերեն հագեցված գիտելիքներ, ինչպես ինչպես նաև մասնակցեն տարբեր հետաքրքիր միջոցառումների։ Եվ այս ամենը իհարկե խաղաղ երկնքի տակ։ Ասում ենք, չէ, երիտասարդությունը հասարակության շարժիչ ուժն է։ Դուք ձեզ զգում եք այդ ուժը։ Իհարկե, չէ, որ մենք ապակա սերունդն ենք եւ ամեն հարցում պետք է աջակցենք մեր գալիք սերունդներին եւս։ Այսինքն ամեն մեկ ձեր վրա դրված պարտավորությունները եւ պատրաստ եք այն հաղթահարելու։ Իսկ ի՞նչն է պակասում ձեզ որպեսզի դուք հասնեք ավելիին, քան ունենք։ Երևի այդ լարվածությունը, որ դիրմա սահմանում, ավելի խանգարում ստապ մտածել։ Մանավանդ որ հարազատներ ունես սահմանում։ Եվ ինչ երազանքներ ունի այսօրվա ուսանողը։ Ամենակարևորը մեծ հաջողությունների հասնի, ինչպես գիտելիքների առումով, այնպես է տարբեր բնագավառերում, ինչպես նաև ամենից կարևորը խաղաղություն։ Հովիկ Ավանեսովը վերջերս է սկսել դասավանդել։ Նա նույն բուհի շրջանավարտն է եւ գլխավորում է համալսարանում գործող ուսանողական գիտական ընկերությունը։ Կրթօջախն ունի նաև արտ ստուդիա։ Երիտասարդ դասախոսի կարծիքով այս երկու ակումբներն էլ պահանջված են համալսարանում, որովհետեւ ուսանողները տարբեր նախասիրություններ ունեն ուսանողներ կան իրանց խնդիր ավելի շատ կայանալու իրանց մասնագիտություններով ուսանողներ կան որ ավելի շատ հետաքրքրված են նաև ստեղծագործական կյանքով եւ համալսարանին կիցար ստուդիա կա որին ուսանողների մեծ մասը դրա մեջ են գրկված Արտստուդիան համալսարանի տարբեր բաժինների ուսանողներից կազմված ակումբը, որն ուսանողների ժամանցը կազմակերպելուց զատ նաև ինքնաճանաչման ու ինքնաարտահայտման միջոց է։ Այստեղ պոեզիայի երեկոներ ու տարբեր ներկայացումներ են կազմակերպվում։ Զրուցակիցս թեպետ ինքն էլ ոչ վաղ անցյալում ուսանող էր, այդուհանդերձ կարծում է, որ իր սերնդակիցների համեմատ այսօրվա ուսանողներն ավելի ազատամիտ ու անկաշկանդ են տարբերություն կա։ Եթե այն ժամանակ լինում էին ուսանողներ, որ մի քիչ իրենց կաշկանդված էին զգում, հիմա իրավիճակը այլ է, հիմա հենց առաջի կուրսից էլ սկսած այդ ակտիվությունը ցուցաբերվում է եւ նախաձեռնությունը շատ դեպքերում իրանց կողմից լինում ինչ որ ներկայացումների մասնակցելու, պոեզիայի ժամերին ներկայանալու, այսինքն երբ որ տեսնում ենք այդ ակտիվության ցուցաբերումը ուսում ստանալուց գնալով ավելի է բարձրանում Տոնական օրը Մեսրոպ Մաշտոց համասարանում նշելու են արտստուդիայի նախաձեռնած համերգային ծրագրով, ինչպես նաև ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղով։ Արցախի պետական համալսարանում նույնպես այսօր տոնական միջոցառումներ են նախատեսված։ Այդ մասին ավելի մանրամասն վաղվա թողարկումներում Յուլիա Վանյան այսօր։ Այսօր նշվում է նաև անհաս երեխաների միջազգային օրը։ Օրվա նպատակն է բարձրացնել վաղ ծննդաբերության մասին տեղեկացվածության մակարդակը եւ ուշադրություն հրավիրել անհաս երեխաների եւ նրանց ընտանիքների խնդիրների ուղղությամբ։ Ամեն տարի շուրջ 15 միլիոն անհաս երեխա է ծնվում, այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր 10-րդ երեխան ժամկետից շուտ է ծնվում։ Անհաս երեխաների միջազգային օրը 2011 թվականին հիմնել է Նորածին երեխաների խնամքի եվրոպական հիմնադրամը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։